U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Isuse, to je tebi za ljubav. Za obraćenje grešnika. I kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Na poseban ti način donosim sada svoju potrebu. Vjerujem i pouzdajem se svim srcem u Boga. Oca Svemogućega. stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista. Sina njegova jedinoga, gospodina našega. koji je začet po duhu svetom. Rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom. Raspet Umro i pokopan. Saša nadpakal. Tretji dan vzkrsnil od mrtvih. Vzašel na nebesa. sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega. Od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem i pouzdajem se. u Duha Svetoga. Svetu crku katoličku. općinstvo svetih oproštenje grijeha. Uskrsnuće tijela. i život věčný. Amen. Oče náš, koji jesi na nebesima. Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje. budi volja tvoja. kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji Daj nam danas. I otpusti nam duge naše. kako i mi otpuštamo dužnicima našim. i ne uvedi nas u napast. nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario. Milosti pune. Gospodin s tobom. Blagoslovina ti među ženama. i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Isus. koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Mario Majko Božja Moli za nas grešnike Sada in na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario. milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama. i blagoslovljen plod utrube Tvoje. Isus. koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marija. Majko Božja. Moli za nas griješnike. Sada. i na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario. milosti puna. Gospodin s tobom. Blagoslovina ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoje. Isus. koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Mario Majko Božja. Moli za nas, grešnike. Sada. i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom Kako bijaše na početku, tako i sada i ważne. I u wieki wiekowa. Amen. Mój Isuse. oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenoga ognja. Dovedi u raj sve duše. osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš. koji jesi na nebesima. Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje. Budi volja tvoja. kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji nam danas i otpusti nam duge naše. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim. i ne uvedi nas u napast. nego nas izbavi od zla. Amen. Zdravo, Mario. Milosti puna. Gospodin je s tobom. blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice po duhu svetom začela. Sveta Marija. Majko Božja. Moli za nas griješnike. Sada. in na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario. milosti puna Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama. i blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Isus. Koga si djevice Elizabeti u pohode nosila? Sveta Mario, Majko Božja! Moli za nas, grešnike. sada. i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario. Milosti puna. Gospodin je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus. Koga si djevice rodila? Sveta Mario Majko Božja Moli za nas grešnike Sada in na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario. milosti puna. Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama. i blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Isus. Koga si djevice u hramu prikazala. Sveta Mario Majko Božja. Moli za nas grešnike. sada. i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario. Milosti puna. Gospodin je s tobom. Blagoslovina si ti među ženama. i blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Isus. Koga si djevice u hramu našla? Sveta Mario Majko Božja. Mole za nas grešnike. sada. i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada. I vasta. I u vijeke vjekova. Amen. O moj Isus. Oprosti nam naše grehe. Očuvaj nas od paklenog ognja. dovedi u raj sve duše. A osobito one kojima je najveća potreba tvojega milosrđa.